gaur jakin erazterat ere dugun eh, elementua da, lortu dugula bere amaren eh, eriotze agiria, eta beraz jogatzen duena lehenik eh, umez zela egiazki, zenta hori ere kontestatzen zuen departamentuak, eta eriotze agiri hortan agertzen da zurtetan sortu den, Eta beraz, mila beratzen eta laro eta sortzian sortu da, eta beraz egan nahi du, departamentuak erreten duen bezala horretan bi urte bali mazituen, bere amak bere seme okan entzuela, zazpi eta sorti urtelen artean. Beraz, uh, kasik ez da posible, adin urtan uh, joatu kaitea. Beraz, eh, hor, uh, eh, ahri gajia da, da, zenolako uh, azkenean montaketa eta manipulazio eta gesura ateratu duen uh, departamentoak urtan.